بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رسول الله رسول السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان محترم برادران مجاهد شنوندگان محترم برادران مجاهد شما در استودیوی فجر الاسلام از مدت به این سو به مقصد زنده نمودن عقیده اسلامی چند درسی را در مسائل عقیدتی آماده کرده اند و در این راستا به شمایان شنوندگان محترم سلسله های از شکننده های اسلام را در سامانه ارشاد کام تقدیم می دارند از شما خواهش داریم تا این درسها را صورت نفهمی فهمیدن کدام مسئله می توانید از طریق سامانه ارشاد از طریق ساعت نمایید خواهش دیگر از شما عزیزان این است که در پخش نمودن این درس ها در بین مردم گذار باشید حالا به درس امروزه ما قسم سوم شکننده دوم که به عنوان تفسیر و بیان شفاعت می باشد گوش دهید ما در گیر شفاعت یک چه صحبت میکنیم اول که از خود کلمه شفاعت از کلمه شف جمع آدم جفت جفتلingen وشفات بنو وسطاء وشفات كيس بنو العزيز بردو قسمس يكي دنيوي يكي أخروي يكي دنيوي يكي أخروي بس أخرى الشفاعة أخروي كس حق الشفاعة بالأخت تمشيت أنجمها وشس إظهار كرامة الشافع وإرادة رحمة المشروع وإلا فالشفاعت كلها الشفاعت كلها لله همین Šakoniha را ذکر میکنند mikneg الله در آیت شفاعتی سوره زمر یعنی حق شفاعت حق شفاعت همین است که الله میخواد بم شفاعت که مثل علما شفاعت میکنن شهدا شفاعت میکنن تیم خود شفاعت میکنن با چی مثلا یعنی الله میخواد که بم شفاعت الله مرتبه همین شفاعت کننده را میر مردم آشکار بسازد شهید را تیل خود را به قصد وإلى ذي رحمتك شفاعة شملنا تغسقنا كورا وإلى قرنا تمام الشفاعات أهم الشفاعات أظن الله عسى يعني الله ملك شفاة يعني الله بدأ سؤوس شفاعات أوس ملك شفاعات وأولسي كشفاعات تصرف وكنترول مكنان وبل هايش كسي حق نسكي أستيش خش شفاعات بكنان بلكي بكنا بلكي الله هاي كسي رو إذن مدد وشفاعات مكنان الله عز وجل در سوره زمر آیت 44 میفرماید استغفر قل الله شفاعت جميعا بگی همه شفاعت از آن الله است الله است مالک شفاعت و صاحب شفاعت هر کسی را که میخواد ایذن میدهد و اجازت میدهد صاحب شفاعت هر کسی را که میخواد ایذن میدهد و اجازت میدهد تا که شفاعت کند دو شفاعت دیگری بر دو قسم یکی ثابته که منفی یکی ثابت شده یکی نفی شده و انکار شده ثابت شده یعنی است که در او دو شرط است در یعنی او چه شرط است؟ دو شرط است یکی اجازتی الله شونده یعنی شخص شفا شونده باشه باشد مؤمن و موحد باشد و شفاعت شرکی چه است؟ شفاعت منفیه که او شرکی میگن و شفاعت قریه میگن شفاعت منفیه انکار شده این رو شرکی میگن و قریه هم میگویند آن که در این اون دو شرط نیست چرا که خود مشرکا میان خود و الله بدون اذن الله بدها را شفیع میگرداندن پس الله فرمود که اصلا نفی و دور مسود این کار میکنه میفرماید اسد الله ولا تنفع شفاعت الشافعين و اونها را شفاعت شفاعت کنندگان سودمند نمی سودمند و نمیشود این سوره چی است مدثر آیه 48 و این چیز سوره بقره آیه 154 فرمود اسد الله يا ولا باء فيه ولا خلة ولا شفاعة رد ذكي نعوز نا فوق خد ترى أياك سدو فنجوجنا في مد أسعد الله يا ولا باء فيه ولا خلة ولا شفاعة رد ذكي نعوز نا فوق خالد وانا دوسي وانا شفاعتي يعني كم شفاعة شفاعتي شركي كم شفاعة شفاعة قهري وانا في شدان شدان اون اجري الله نيس ويا رضي الله اشاف نيس نيستي هذه قد أدركت أكبرت كهذا شأن السوري والنجم للآية بالسياسة الموجود ترك الله فمات أساس بالله وكم من ملك في السماوات إلا تغني شفاعة شيء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى نفهمت بس هو از ملائكات الأسمان ها که شفاعت اونها اندک چیزی را سودمند نمیشه سودمند نمیشه شفاعت اونها هیچ چیز را الا من بعدی مر بعد اینکه کسی که میخواد ورد الشبك يعني وش عسي وش البد موحد بشر ونزل في مادة سورة البقرة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن كيف كنز الله شفع عنه كان مغبكي بإذن الله هيش كاتب ما بيغمبر ولا ملاك مقرب ولا لا بدون إذن الله بس و شفعان حزب الله العزيز شفاعة حزب الله العزيز عاد أخرى بر تقومي محمود است که مردم در مشرگاه جمع شوند تا که در حدیث بخاری اومده است حضرت دراز که نزد آدم علیه السلام میروند سال کنند که طوری الله تعالی قضا و فیصله را شروع کند و آغاز کند و این تون طرف طرف تا باقی آدم میگوید که نه من آی کردم نفرمان کردم شما بسوی نوح آرید اینجا نوح بسوی که کی بسوی ابراهیم و ابراهیم بسوی موسا موسی و ایسا بسوی ایسا و عیسی بسوی محمد صلی الله علیه, علیه و سلم روانشون میکنند سپس اون از عرش سر و سجه برده شفاعت میکند این شفاعت چی؟ مقام محمود که خاص و پیغمبری موش ما دوم شفاعت چه شفاعتی؟ برای کسانی که گناه و صحب گناه و صحب برابر شده گسته پس شفاعت نشان تا که داخل جنت شوند سوم شفاعت برای کسانی که گناه آنها بیشتر شده است باید داخل جهنم شوند پس شفاعت نشان تا داخل جنت شوند چهارم شفاعت برای کسانی که آنها داخل جهنم شدن و عذاب هم دیدن لکن شفاعت میشن تا که از عذاب جهنم بیرون شده باعث جنت داخل شدن پنجم شفاعت بچی برمانا که بیان ساختن در ها در جنت چطور که در حدیث مسلم آمده گست که پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای امکی ابو موسی اشعری رضی الله عنه دعا کرد اللهم ارفع درجته فی الالیین شفاعت بچه داخلشن جنت باشی بدون حساب و عذاب بدون حساب چون که پیامبر فرمود که هفتاد هزار نفر از امت من داخل جنت میشن بدون حساب عذاب چون که پیامبر فرمود که هفتاد هزار نفر از امت من داخل جنت میشن بدون حساب و عذاب و کاش ابن مسعود رضی الله بخیر گفت که ادع الله ای جعلنی منهم گفت که داغ از الله پیغمبر تو که من از جمله همون کسا بگردم گفت که فهمت من گفت از جمله همونها هستی شش فاز چیست این است که فقط تنها عذاب چی میشد سبک میشد عذاب رها و خلاص میشه. بلکه عذاب چی سستر میشد و برای وکی خودش شفاعت میکرد که عذاب او سبکتر میشود و ششم شفاعت به که مردم نزد در حالت جنت رفته انتظار بکشن و بدون اذن پیغمبر و اجازت او کسی داخل جنت نمیشد بلکه او آمده باز داخل شده ساز مردم داخل میشوند شفاعت شوات شفاتي أخرى أول این دنيا كانت إن بدخسم دو جوزة که دو كده است که دو شفاعة در کار چی باشد در کار حلال باشد حرام باشد نمی که تجاوز بر حق دیگران نباشد یعنی انسان که بین دو نفر که واسه نشد تا که یک کار نفر انجام درست شد تو که در یک کارخانه در یک شرکت در یک کار کنه بشه که همون کاری که این و میخواه همون کار حرام باشد دوم که در همین شفاعت و میخواه همون کار حرام باشد دوم که در همین شفاعت تجاوز به حق دیگه نفره که میخواد وظیفه رو پیش از بگیره که آیا که لایق کار از او کار بگیره تجاوز به حق دیگه نفر نباشد تجاوز نباشد وگرنه درست است اگر در اون شد باشد حلال و تجاوز نباشد بر حق دیگران این درست بلکه در ازش به در حدیث بخاری که اشفاو تجاوز شما شفاعت کرد. أجل بدون مشير أجل دقا مشير وين شنو ما يشفى الشفاعة حسنتين يكون له نصيب منها وما يشفى الشفاعة الشفاعة السيئة يكون له كفل منها كذلك الشفاعة من يكون من بروي النصيب وحسي الصواب حسي وكان الشفاعة بعد كان بروي حسي حسي العذاب كان الشفاعة بعد كان بروي حسي حسي العذاب مي بوشاد چرا که ابن کثیر رحمه الله از مجاهد در تفسیر همین آیت کرده نقل که همین آیت کریمه نازل شد در شفاعت مردم بعضی برای بعض همین آیت نازل شد برای چی؟ شفاعت مردم بعضی برای بعضی دیگه است اگر که در اون شرط هم باشد این حرام است اگر شفاعت در کار حرام تجاوز بر جی تجاوز بر اعتادر بدن محترم نقص دوم کس خلاص شده